Bona tarda a tothom. Avui és 16 d'agost i bueno, ens hem reunit de manera urgent perquè hem vist doncs, que el dia 13 es va reunir el govern amb el ZP i els seus ministres i van fer unes quantes coses i han dit, vinga va, anem a fer nosaltres també alguna altra. Així que res, estem aquí, estem aquí, som 8 persones avui, hem aconseguit que encara que sigui diumenge 16 d'agost i després d'un pont... 17, som... 17, perdona. 17? 16? 17 d'agost. Sí, que demà ve el meu jefe, que és 18. És, bueno, doncs res, som 8 persones, tenim aquí doncs el Paco Paco, el Carles, el Marcos i jo, que sóc la Cristina. Hola. I a més a més tenim uh, quatre, quatre persones que ens ajudaran a portar el programa, que debatran una mica sobre la situació actual i que ens diran què és el que els sembla tot, tot plegat. Així que tenim aquí el Joan Casas. Hola, bona tarda. Una mica cutre, això. Eh? Molt bé, Bueno, tenim aquí també l'Ivan Conesa, que ara mateix no sé si està disponible. Hostia, es que, es que me parto con Joan. Es, es lindísimo de la muerte. Després parlem al carrer. Tenim també l'Enric de Tot Reina. Ah, doncs sí, ja ho dèiem, ja ho dèiem fa temps. I tenim també a la Marta Caiguda del Pi, que com us podeu imaginar el seu nom encara no ha arribat. Suposo que deu estar a punt, esperem que arribi aviat. I bé, doncs res, doncs això, més que res és comentar-vos abans de començar tot plegat doncs, que som UB de Vivienda, que ens reunim els dimecres al carrer Magdalena número 13, a partir del setembre, el mes d'agost estem tancats per vacances, eh, que tenim un web que es diu ubervivienda.net, que tenim un blogspot, Paco. Sí, de, de la, del programa aquest de ràdio, radiovdvivienda.blogspot.com, amb el seu Gmail per que vulgueu enviar, radiovdvivienda.gmail.com. i bueno, que encara que sigui diumenge 17 d'agost, esperem que ens estigueu escoltant i que participeu si voleu. Tenim un telèfon que no sabem quin és, algú el sap? 93 359 que És que el tinc, el tinc al davant, si és fàcil. 93 359 49 00, eh? és ben fàcil. 93 359 49 00. I apa, doncs aquí estem. Aquí eh, no hi ha aigua ni res o què? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house. In the middle of our street, Radio V de Vivienda, a Radio Bronca 50.5 de FM. Bé, el dimecres, Gabinete de Supercrisis anuncia, anuncia mesures. Eh, el govern del, del Rodríguez Zapatero ZP <laughs> eh, van aprovar i van publicitar que han eliminat l'impost del patrimoni. Ui, que miedo. I eh, bueno, van, van aprofitar l'estiu per, per donar dades de les mesures econòmiques de, de, de construcció de VPO, no? Más de, más de lo mismo. Sí. Mm i bueno, i també vam fer un gabinete de crisi així, los muy listos y muy listas eh, d'economia, bueno, unos cuantos i bueno, eh, també van anunciar mesures que això també ho comentarem després però comencem amb el lote Patrimonio i VPO el, el lote de patrimoni té, té molta tela, perquè el Solves doncs, ha comentat que, que ho han fet per intentar que així la gent del, de l'estranger torni un altre cop a comprar pisos de segona residència a l'estat espanyol, perquè ara el que els frenava precisament era aquest impost que havien de pagar si, si compraven una segona residència. Llavors per això s'havia parat tant la, la, la compra de segona residència Clar. per part dels turistes. I el que necessita el govern és que es tributi actes jurídics documentats i IVAs per eh, omplir les arques públiques amb, eh, amb l'especulació, no? Són molt llestos. També. En tot cas, treure l'impost al patrimoni és, és treure un impost que no, que no afecta a la gran majoria de la població, que és la que té problemes d'habitatge i la que i la que té poc patrimoni per, per declarar, però bueno, és el típic, la típica mesura socialista, eh, molt entre cometes, i en tot cas, bé, de fet ja estava anunciada, eh, és el que parlarem el després. programa. No, de fet, és un impost que fa molta gràcia, perquè el més catxondo d'aquest impost és que en realitat només està gravant a la classe mitjana, perquè la classe alta, eh, a través d'una cosa que es diu enginyeria tributària, que és mm, patxulom i pirulo, no? en, en cosa de tributos, posant una societat a Liechtenstein o en qualsevol altre país de sub, una subcursal i històries vàries, i aleshores ells no pagaven l'impost del patrimoni, per tant les grans fortunes estan exentes ja per mm. hijoputismo mm. directament. Aleshores, clar, aquest impost el que estava gravant era la classe mitjana, que majoritàriament són petits propietaris i que són la gent que vota. Aleshores, clar, medida perfecta. Bueno, voten aquests, voten els jubilats, que sí, també, que també. Tot, eh? El que passa és que, clar, són... són, són és una gran massa. Clar, sí. són trossos... Que disputa... Són, són nínxols de mercat del vot que són els que poden variar. Clar. Vull dir, llavors, clar... Decisiu. Sí, i també, i també és curiós no? que això facin un 13 d'agost, enmig de, de la setmana de més vacances de tota la gent que igual podria pensar-se a dir alguna cosa en contra. Però o... també ho havien de fer, perquè clar, com que el, que es, el que es parla constantment és que hi ha crisi, que hi ha crisi, doncs havien de fer el paripé van sortir amb això de les 24 mm. medides o 24 mentires, però bueno, 24 en tot cas, que, que treia al mig de l'agost, i amb, amb tota la publicitat de que són 24, 24 mesures per, per acabar amb la crisi, que després si les mirem una per una, no, no ho farem, evidentment, però si les mirem així en global, eh, no, són, són refrits de... refregits. <laughs> De, vale. del, que, del que ja venen anunciant des de fa mesos i que, i que tot amb la, amb la línia, diguéssim, de, de seguir sense, no despistes, no, no, despistes a nuestro a nuestros radioyentes, <laughs> Paco. Lo han hecho con un solo motivo, que no, la, bombilla. Estás criticando la bombilla en el fondo. La bombilla inmobiliaria, ¿eh? No, no. <laughs> que te regalan dos bombillas ahora. Ah. Sí, bueno, si les has votado y si no también. Pero de estas de bajo consumo. bajo consumo. De bajo consumo, sí. Entonces, yo, yo creo que se puede validar mi teoría de que ha sido un golpe de calor. de la ola de calor, de ah. l'onada de calor de, de darrera setmana. Mira, S'ha donat un cop de llum i han trucat a la premsa i, ha, i han dit... Vamos a regalar dos bombillas. Vamos a regalar dos bombillas. De 24 medidas. <laughs> La, la bombilla del Solves i la bombilla de la Corredor, no? Que se l'il·lumina sí, una té idea, no? Del Solves, del Solves diuen una cosa que és bastant divertida, que és que diuen que pensa una cosa, diu una altra i acaba fent una tercera. O sigui, sí. I, bueno, i, vam... I de tant en tant li surt un, un, un zarpullido a l'ull. Sí, també és, és una mica... De tant pensar, no? Diguéssim, amb, amb, amb el bolígraf... El con... Sí, has d'anar amb l'ull. Doncs el ministro pirata, no? Aquí la ràdio pirata, saludant el ministro pirata. <laughs> Pirata de pirao, no? De pirata. Què pirata que estàs? Pirata de que... Estàs No, és una pira... La... En lugar de la pira funerària, la pira immobiliària. <laughs> bueno, eh, esta es la primera noticia ya acojonante de, del lote. bueno, ya estaba prometido, ¿no? Es la coincidencia del PP y del PSOE en el programa electoral era eliminar el, y de me parece también, era eliminar el impuesto del patrimonio. Esto estaba bastante clarito, pero lo anuncian ahora que hay vacaciones, ¿no? Entonces dices, sí, para que la gente no, se entere y no proteste y no, y no piense. Y, tampoco debaten, porque es que claro, la gente, oye, eh, están quitando impuestos y, todo el mundo piensa que eso es bueno y maravilloso. Y no se plantea si, si le están quitando un impuesto a ellos o al... O al y que, bueno, que, el tipo de... Necesitamos una financiación, al fin y al cabo. Hay una serie de, de recursos pues que y de, ayudas y de cosas que, se tienen que seguir financiando de alguna forma. Es que, da feta lo que ya al la VPO, Yo creo que es eso. Es... que ja no tributen per IVAs ni, ni actes jurídics i la seva economia s'està anant a tomar por culo. Mm -hmm. O sigui, són, els, són uns de la, dels afectats de la cadena del dominó, no? Mm. d'aquesta crisi. Clar, però no es toquen, diguéssim, l'arrel del problema, que és que, de fet, la UB... La no, no, i, i l'arrel la, del problema és que la UBPO és venda de protecció oficial, no és vivenda, sí, sí, és, és venda de protecció oficial. Sí, vivenda sí, de sí. promoció pública. No. Sí, no, no, però, però és venda, però, és venda, és això. Tot és de cara a la compra-venda i el sí. problema està originat precisament amb el mercat de, la, de compra-venda, Vull dir, no, el que no, no estan fent en absolut, bueno, una de les medides o unes quantes medides no, diuen que relacionen amb el lloguer, però en realitat no, no estan tocant el tema de fons de, de lloguer, sinó... Els lloguers no, estan pujant molt, eh? Estan tocant el tema del lloguer, sí. Clar. Està molt bueno. Per altra part, jo volia puntualitzar una cosa i solidaritzar-me amb, amb la gent que hi viu en pisos on hi ha eh, pisos de lloguer per turistes, val? perquè, bueno, el, el, el fet que, clar, el turista està allà de vacances, està de puta mare, però en el mateix immoble hi ha gent que treballa, no? I clar, sí, per exemple, jo conec el cas, eh, crec que és el, és el meu cas, ja us el coneixes. El coneixes molt bé. Però sempre pots anar a la festa, no? I, i... Hòstia, sí, però... a la festa. Clar, ja, ja, ja, diguéssim que hi ha una terrassa que és comunitària, val? Oh, I la meva finestra dona a la terrassa, no? I clar, un dimecres a les 3 de la matinada és que puja algú, hi, hi, hi, ha, a veure... Fots una mica de ràbia, clar. Podria sí. ser qualsevol altra, sí, qualsevol altra nacionalitat, però que, bueno, aquest, aquest accent... No, bueno, en definitiva, no? que clar, eh, hi ha gent que ja, ja treballa i està molt bé que aquesta gent estigui de turisme però bueno, és un problema també jo crec, no sé si és un invent molt molt, molt, no, molt això, això no, a, això és és una inèrcia, això no és, és un invent no, no hauria de ser, de ser possible perquè això genera especulació automàticament per això, per això, i a més és això, no? suposo que també eh, comporta el malestar de, de la gent que hi viu allà també. això depèn de la gent que hi vagi clar. per això que aquest és un tema que no es pot Aprofitant que tenim aquí algun convidat, i algun de vosaltres té ganes de comentar aquesta notícia? Potser, no sé, el Joan Casas, el Que està guay, ¿no? O sea, és, és una medida súper, Com se llama esto? De, de, de progreso social, ¿no? De, de, progreso y, y eso de los impuestos, claro, es que eso tendría que ser, pues, para el que compra el pan, no para el que compra pisos, porque molt pisos bé, no te compras uno cada día. Molt bé, arribaràs, arribaràs jo, nen. O sí, sea... Sí, sí, Jo, són, jo crec que són mesures que, que ja trigaven en, en arribar. Jo crec que d'un partit d'esquerres com, com ha de ser, d'esquerres, ja trigaven en arribar. Per mi és fabuloso. fabulós Y lo de las bombillas también, porque claro, si le das bombillas a la gente, pues tendrá que comprarse una casa para poner las bombillas, ¿no? Claro. A mi em deixeu sense paraules. Bueno, bueno, Eh, què, què us sembla? Seguim endavant? Amb la... Posem una miqueta de música, no? Va, jo he portat en Lino Bravo. Us agrada? Guala, que guai, tio. No, millor una altra, eh? La... Posarem una altra, eh, senyor Casas. nen? Vagi a la màquina de tabac. Bé. Si limpia hasta el mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del paro ya va por el millón. Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas serioso, tranquilo. Tranquilo, más gente en tu Tranquilo, más gente en tu 加油！ los sitios sin compasión. Si Amazonas estira la no te pongas nervioso, tranquilo. Bueno, estaba eh, sent, la canción de Tranquilo Majete de Celtas Cortos en un LP en directo de Nos vemos en los bares. Hola niños y niñas, soy Coco y estáis escuchando Radio V de Vivienda en Radio Broca 104.5 de la FM. Y recordad, niños, especuladores malos. Bueno, a te era el Coco, y es que lo que en reboot al teléfono del programa, en rebut gent que ha volgut se la falca, y al ah. Coco en ha i ha fet la seva falca. Hòstia. Ho ha muntat. I després, després tenim una altra que també l'han trucat per telèfon i també han fet la seva falca. Aquestes falques les, les hem de pujar al blog Pedrer que es puguin... Clar. Que es puguin baixar i disfrutar. Bé, eh, fem el, el tema de, bueno, diguéssim, el segon, segon bloc de notícies, l'assumpte de, de, les, de les 24, 24 medides, del govern y bueno, entre las mesuras de aquestes hi ha la del ICO, que a mi ya amb això de l'ICO i això d'injectar ja em comença... Uh, <laughs> pico. el pico, el, Instituto El Instituto de Crédito Oficial renovará en 2009 y 2010 la línea de avales para promotores orientada al impulso de la vivienda de protección oficial por un importe de 5.000 millones de euros en cada ejercicio. 5.000 millones de euros en el 2009, 5.000 millones de euros en 2010 son 10.000 millones de euros para ah, ayudar pues pues esto aquí quien a quien a quien no merece precisamente estas ayudas. Yo, yo voy comentar, pero esto esto que es para construir o para, para vender lo que ya está construido. Esto digamos que supongo que irá en el, en el paquete, pues tanto el ayudarles a comprar suelo como el ayudarles a construir, como el ayudarles a venderlo a precio concertado, como no sé. En todo caso, 10.000 millones de euros es que vamos, no me parece ninguna broma. Se, Me ah. recuerda la noticia aquella de los millones que se iban cada año en dinero negro, que no El, el, no sé si ho sabíeu, però, però si el ritme que portem ara de, mm, de pisos buits construïts, si ara mateix es deixés de construir, es triarien 5 anys sí. a que el mercat pogués absorbir tot, a, eh, tot el pis buit que hi ha ara mateix en... Clar, I la manera d'arreglar-ho, les medides, diguéssim, per, per, per arreglar-ho és precisament això. De fet, el, el titular del, del diari públic era bastant, bastant significatiu perquè deia eh, eh com Zapatero eh, acelera ante el frenazo. Es decir, en comptes de, bueno, ya un frenazo, o sea, adaptarse. el que s'està fent és això, accelerar i, y i la hostia pues, ser encara més grossa. Sí, muy grande la hostia. Sí, esto me está recordando a, a lo del Bigotes. El Bigotes siempre decía, España va bien, y era verdad, <laughs> pero no sabía hacia dónde. <laughs> Es, cierto, es cierto. Van en una dirección y les, les da igual todo. Pues y pues ahora vamos mal, este. pero como podemos, ¿sabes? O sea, podemos. Pues, <laughs> pues como hay ICOs y hay inyecciones de estas y, nada, nadie hace nada pues para que para denunciarlo, digamos, pues pues así siguen. Y hay otras muchas medidas, ya digo, hasta 24, algunas cuantas afectan a vivienda. Y entonces, eh, y es lógico, ¿no? Porque es uno de los problemas más grandes. Entonces, eh, por otro lado, también eh, dicen que presentarán un anteproyecto de ley de medidas de fomento del alquiler. Yo cuando digo la palabra fomento, no es por la malenia, eh, ya directamente. Cuando digo la palabra fomento ya me, me, echo las manos a... no sé dónde se dice eso. A, bueno, a los pelos. Me tiro los pelos, porque es que cuando dicen fomentar, claro, no dicen nada. Por eso me los digo, de los pelos, porque es que, o sea, que dicen fomento del alquiler, quiere decir que no van a hacer absolutamente nada. O sea, pues no son medidas de entonces, bueno, que lo mezclan con la, eficiencia energética de los edificios, que eso queda muy chupi guay, muy, muy pollas, y que está muy bien, pero que ya me dirás, o sea, decir, el problema fundamental es el del alquiler y el, que no para de subir el alquiler y cómo están cómo está la cosa desaforada y entonces pero con esto pues eh, con estas medidas de fomento del alquiler pues eh, les obligará a reformar tres leyes una una que nosotros reformaríamos de arriba abajo no que es la de arrendamientos urbanos pero que solamente la van a reformar en, cuatro o cinco cosas que en beneficio del, propietario. Por supuesto. luego también la de enjuiciamiento civil, que supongo que tendrá que ver esto con lo del, con el temita de, que tarde menos de, en sacarse a la gente. De, Socios Claro, de Socios Press, que de hecho tampoco es una medida nueva, porque ya hace meses está bien hablando, y de hecho eso recuerda me recuerda a lo que comentaba, también nos comentaba de lo de la los economistas homeópatas, esta gente que arreglan los problemas precisamente con, como con la homeopatía, es decir, eh, con, un poquito más de ese problema, ¿no? Entonces, claro, de la misma manera que eh, esta gente tan, tan lúcida y tan economista dice que para reducir la precariedad laboral se han de abaratar, se ha de abaratar el despido, pues ahora nos dirán que para aumentar la recaudación fiscal han de bajar los impuestos y que para recuperarse de la burbuja inmobiliaria se han de dar más eh, facilidades a la construcción y etc, O sea, siempre haciendo las cosas, digamos, eh, pues con una, con una visión así homeópata, digamos, que, es un desastre. En, en, el caso del alquiler, pues mm. esto. O sea, para fomentar el alquiler, pues pondremos fácil que en dos meses una familia acabe en la calle. Claro, pondrán la imagen de que no es una pobre familia, sino que es un, un vividor y un tal que lleva dos meses sin pagar y... I claro. que por, un pobre propietario que no està cobrando. un pobre propietari que, bueno, que necessita ese jo he parlat claro. también, gent, jo he parlat gent que, que deien que el principal problema de que no hi sin eh, pisos de lloguer era, era això, no? que no hi havia sí, la possibilitat... Inseguretat que... jurídica. Inseguretat jurídica. Sí, sí. <laughs> no, no, clar, clar, i, i tu, bueno, però és que resulta que els que, els que no paguen el lloguer, si és un 2% com a molt, ara, amb crisi, és un 2%, abans encara era menys, i en canvi et volen donar la imatge de que, bueno, de que pràcticament una quarta, una tercera part de la gent que paga el lloguer no paga. I no, no, és, estem parlant d'un un 2%. És, és més gran encara el, el, el, el, el diguéssim, el, el forat que s'està muntant entre els crèdits aquests... Eh... Per cert, si algú vol rebatir aquesta dada, hi ha un telèfon 93 359 4900. Ah, sí sobre els, sobre els professors, jo crec que un dia eh, hauríem, de, hauríem de parlar d'això seriosament, perquè en el fons el professor és un funcionari de l'Estat. I si el funcionari de l'Estat no diu el que diu aquell que, que, que governa l'Estat... Bueno, eh, professors d'universitats eh, públiques, vols dir? Sí. Mm. A, eh, diguéssim, un professor dissident no sortirà la seva opinió, ja. però sortirà els Bernardos, que diuen que és... A, s'ha de mobilitzar d'ella els pisos, baixant els preus, medides d'estes de, de, de, com es diu, el paper, de paper, o sigui, paper mullat sempre, no? En, perquè no, i que acaben, només, i que, només fa que postergar el problema. I que acaben agafant, diguéssim, el discurs però no la mesura, perquè acaben baixant els preus però posant-los sí. com a preu concertat, que la setmana passada ja comentàvem que hi ha alguns pisos o algunes cases a l'interior de Catalunya que quedarà més alt el preu concertat que el preu de mercat. Sí. A la qual cosa, doncs, pues, i... Vaja, també, també volen reformar la, també aquestes, aquestes mesures de fomento de tormento de tormento i de, i de, i de posponimiento doncs, eh, la, la llei de propietat horitzontal, amb la qual cosa pues, bueno, o sigui, això de cara a, quan s'hagin de fer, per exemple, reformes de, de les façanes tot això, doncs, eh, bueno, diguéssim, facilitar eh, doncs, subvencions, no? Sí, sí, sí sí, moure, diguéssim, subvencions... Sí, i... que, de, que de fet això també ajuda molt a especular, perquè... Clar, Clar perquè en entres, entres en un pis pagant una hipoteca, després has de pagar la hipoteca més l'Euríbor que ha pujat, més la façana que et diuen que s'ha de fer quan igual tu el pis que t'has pogut comprar és interior. Però com que pertanyes d'allò, doncs fes la façana... O de, fes... de totes maneres, eh, hi ha una cosa al darrere de subvencions i és la següent. Quan tu dones la subvenció, tu dius quins atributs ha de tenir l'obra que s'hi fa. Mm. I això, de vegades, s'utilitza com a una forma de, de feixisme, diguéssim, normatiu molt fort, que és eh, imposar una limitació a fer alguna cosa. Per exemple, en el cas de les façanes, eh, si et donen una subvenció, tu has de prometre que allà no, no es tindràs roba en el futur. Per tant, la reforma ha de preveure això. I si no preveu una forma alternativa, és igual. Jo no et dono la subvenció si, si tu no fas això. Això és l'aplicació la, la, en vivenda de lo que fan amb les normes tècniques moltes vegades o amb, amb l'arquitectura. Tots aquells badenes eh, que hi ha en, en les carreteres, que hi ha un pas de peatons, aleshores o frenes o et carregues el cotxe, uh -huh. això en el fons està pressuposant que tu passaràs al límit de velocitat i t'obliga a anar a 10 per hora. De tal manera que s'utilitza arquitectura o qualsevol element com la subvenció per, per sí. fixar, eh, per, per determinar una forma, diguéssim, però, efectiva i absoluta el com serà jo. Sí, sí, però bueno, dins de, de lo que és una economia neoliberal i capitalista, bueno, és el que hi ha. Que el problema és lo de sempre, no? Que és el, el sistema i, i l'arrel, clar. Jo per això volia proposar una, algun dia fer alguna, portar algun professor d'universitat per parlar d'aquestes coses, perquè he estat llegint el, el llibre d'Alejandro Nieto i parla de, de totes aquestes qüestions, de com el sistema eh, acaba fomentant la injustícia per, per no negar que el sistema és just diguéssim, no? Aleshores, tots els atropellos que est... aquí ara els veiem de 24 en 24 ja, o sigui, és una qüestió molt seriosa, mm. penso jo. I a més en 13 d'agost i en 13 d'agost, sí. Amb, amb... Jo crec que és molt greu. Això que has dit de l'ICO és molt no, greu. Però jo, hòstia, anar a treballar un 13 d'agost és molt xungo, eh? Jo, aquesta gent, un 10, tio. Un 10, hombre, sí. Si sí, porten helicòpters... Un 10 sota, un 10 sota 0. Un 10%, un 10 del sou és el que haurien de cobrar. Això. Que... O nosaltres, el seu 10%, que ja cobraríem bastant més del que cobrem ara. I, podríem tenir patrimoni i ens podrien treure l'impost. I tant. Però posem bueno. un, te, un temeta. Sí, no? Sí? Un, temita. Vale, jo eh, el que posarem ara... <laughs> el, el, el, el volia dedicar a la gent de la Hamsa, que, a aquell, de la casa ocupada, a la gent de Can Vies, que s'ho està currant, i bueno, a tota la gent de, de les cases ocupes i que s'ho curren. Vale? Te hablaré de un sitio abandonado, lleno de piedras, tus piedras y mucho más entrando allí. ¿Cómo es posible que haya cosas aún así? Y es duro saber, es duro crecer. pasado. Doncs seguim endavant amb el programa. Anem a començar la part més, més important, jo penso, que serà el debat entre els quatre convidats d'avui. Segurament nosaltres també participarem una mica, però penso que seria bo que ells quatre doncs, diguessin bé la seva. I bé, començarem presentar-vos doncs, el, el Joan Casas, que està aquí a la meva dreta, com no. I... Hola, bona tarda. Encara no tinc aigua, eh? Em sap greu, Joan, però em penso que o t'aixeques tu o ningú te la portarà. Bueno, eh? la, Marta, la Marteta aquesta podia portar l'aigua, no? Ara quan vingui li preguntem. Se le puede tocar el culo. Sí. bueno, no, no, us, no us descartilleu, eh? eh m'ha seguit una miqueta... Llavors, bueno... Mm, sí, doncs també això... tenim, tenim l'Ivan Conesa. Hola, nen, què passa, tio? Però Aquí que... de... Que, que, que anarquistes sois. <laughs> Que, ven, que venimos de la Bonanova, sí, ¿sabes? Ah, sí. Ah, bueno, ja, ja. <laughs> Això no és seriós, eh? No és seriós, no. En principi, aviam, havíem quedat que jo ara presentava a, a Marta Caiguda del Pi, no? Hola, tu, no? hola, sóc la Marta, sí. Hola, sóc la Marta, és que ho sento, eh, el meu retard. És que... Tranquil·la, tranquil·la, se'm perdona tot. És que com que esteu aquí dalt de tot, de la muntanya, m'ha costat molt arribar, però us haig de dir que us escoltava mentre s'arribava i m'he quedat amb el tema de les dues bombetes. Quan les donaran, ho sabeu? Perquè és que se m'ha fos la bombeta del lavabo. Però primer te tienes que comprar el piso para ponerla. No, jo pis ja tinc. Jo puc ja proporcionar una, eh? Ah, sí? Vale. Com ah, dius? Que jo tinc pisos, si vols un. Ah, gràcies, gràcies. No, però ja en tinc. Tu immobiliari y Conceta. Eh. Bueno, y tenemos también a Enric de Tot Reina, que es eh, primo de, bueno, tarde. de presidente de Rivera, de la... no, eh? De Reina. Reina. No, no Enric de, de, Tot Reina, no? Soc, és així? Soc, soc eh, cuní. Dic, dic cosí. De... Cosí. Sí. Vostè és cosí de l'Enric Reina, que és sí, el president la, la, de l'associació de... Sí, diguéssim que la meva família de tot, doncs, eh, això, ja portem temps dient-ho, eh? I, i què... <laughs> <laughs> Ets un crec, tio, ets un crec. A veure si ens veiem després. I què, i què fem pel cosí? Què fem? Que... Portem malatins amunt i avall? Portem, eh, fem trapis. Fem, eh, vull dir, fem eh, estudis, estudis de mercat i estudis de... de... Ah, d'aquests de números i tot això, aquestes coses. D'àlgebra. De transports, de transports i de pisos. I llavors per això diem trapis. I de... I de... <laughs> <laughs> I de números de telèfon també de, dels polítics, no? Això sí, també tenim una agenda, tenim una, una, una agenda ja, de fa clients. temps, ja fa temps que tenim una agenda, sí. Sí, sí. S'ha de renovar cada any, eh? Bona tarda, bona tarda. Bé, doncs, bueno, bona tarda a tots quatre. Bona tarda, Estem ja. molt contents de tenir-vos aquí. I bé, el, el, el debat d'avui girarà entorn a tres preguntes. El que voldríem és que cadascú de vosaltres expliqui a què es dedica, mhm. expliqui eh, quina és la seva situació actual i què li sembla la situació actual de, de, del problema de l'habitatge actualment mm, i a més a més voldríem saber com resoldrien el problema de l'habitatge. Aquestes serien les tres preguntes i bé, començarem, si us sembla, doncs, amb, el, amb el nostre amic, el Joan Casas. Home, amic, amic. bueno, ja a veure, jo per començar sóc eh, immobiliari, tinc una constructora que es diu En tot dia top arriba i, i bueno jo el que volia dir, eh, bueno, bàsicament aquesta és la presentació. Jo, jo tinc una immobiliària i sóc constructor a la segona pregunta també te la responc. Sí, sisplau, i la, tercera, la, la tota- situació, tota, tot, tot una tirada tot perquè, una tirada, sí, Va, després, perquè ja després comencem el debat. Després no? ja, de, sí, després ja, ja discutirem el que haguem de discutir. Li dic al Donatello i al, i al Michelangelo que l'ha set aquí per portar-me amb el cotxe. Recolliran. Bueno, doncs, eh, a veure, jo principalment la situació està molt fotuda, val? actualment està molt fotuda, això és evident, no? Per la gent que compra i per la gent que, que, que ven, no? I ja en fa aquest... temps que ho diem, ja fa temps que ho diem. Clar, clar que sí, reina. Vine al mercat, reina. No, no. Bueno, i no, sem no, seriosos perquè si no, això se'n va se va risc. I això no, està molt fotuda la situació, clar. tant pel que ven com pel que compra. Aleshores, jo crec que ara el govern, les mesures que, que ha posat en marxa, són unes mesures collonudes, no? Perquè la gent podrà tenir eh, accés a la, al seu piset, val? i nosaltres, a veure, és que no podem vendre els, els pisos que, que, que, que hem acabat de, de, de fer i que hem de fer, o sigui, què fem amb aquests pisos? Sí o no? Estem o no estem? Estamos o no estamos? Per tant, jo penso que és, eh, era molt necessari, i han trigat, eh? Sota el meu punt de vista, hi han trigat. Però bueno... Perdó, perdó, jo voldria dir una cosa, i és que a mi el tema d'aquest dels pisos buits, a mi m'aniria molt bé tenir un pis. Vostè m'ha dit que tenia molts, oi? Sí, el que passa que hem de parlar del preu, eh? O sigui, hem de veure com està el mercat i ja... Perquè jo sé que abans us he dit que jo tenia pis, sí. però m'aniria molt bé tenir un altre més. Bueno, després us explicaré per què. Però Molt bé, molt bé. Sí, sí, podem parlar, i el Reina també, que el Reina també pot fer els trapis. Jo, jo, jo a veure, les preguntes que era, eh, què em dedico, ja ho he dit, sí, els, però... els transportos i els pisos, ja les mudances... Polítiques a veure, a veure, una cosa per això, perquè la tercera pregunta el senyor Joan Casas no ens ha contestat, no ens, ah, no ens, no ens trepitgem. Com ho arreglaria jo? Sí, sí. Doncs, eh, bueno, jo arreglaria més o menys com ja estava, eh? O sigui, o sigui bueno, arreglaria una mica com el que està fent el govern, que es fiqui culladada, però que fiqui culladada per la gent que està patint més, no? Que som els constructors que estem... Eh, hem fet un pis, una, un, un bloc de pisos, que això no es fa en dos dies, encara que la meva immobiliària es digui en dos dies top arriba, val? però és un dia, no? No es fan dos dies, i això s'ha de vendre, perquè s'ha de pagar els sous a la gent que treballa, perquè aquesta gent té família, i bueno, jo penso que ja està fent el, el govern ja està fent, lo, jo crec que ho està fent molt bé i després ja, jo ja parlaré en privat amb la gent que, que hagi de parlar i, però bé, jo a mi em sembla bé com, clar, tampoc he la teva pregunta no? com ho solucionaria jo? fent més pisos fent més pisos i que el govern doncs això, ens que es pagui el govern que pagui el govern, clar, evidentment, per això està. Per això, a veure, qui vota aquest govern? Però, a, però qui, qui, qui subvenciona els partits d'aquest govern? Nosaltres? No? Amb els, amb els impostos, vols dir? Amb els impostos i, bueno, amb, <laughs> amb, i amb les eh, carteres caro, plenes de... Bueno, això, això és el que fa l'amic Reina, no? El, bueno, sí, anem plegats. Nosaltres tenim només la, a nivell d'aquí, de, de Catalunya. Això ho haurien, haurien d'ampliar el negoci, eh, Reina? Que... Bueno, habrían tan d'ampliar el negoci, molt bé. Básicamente Si no... Bàsicament. bueno, seguim endavant, ¡Y el agua! Pero tío, no te pongas histérico, que ya ha llegado la esta del pino. Vale. Ahora te la va a buscar, ya se lo digo yo con una mirada de lince. Buenas. Hola, buena tarde, Iván. Entonces, això, las tres preguntas estas a qué te dedicas, quina es la teva situació actual cómo lo resolverías? Bueno, yo ahora estoy aprendiendo así el oficio de mi papá, que tiene una empresa inmobiliaria <clears throat> con sus siglas es RAL, de, bueno, de sus apellidos, ¿no? Las siglas. Y estoy aprendiendo el oficio a ver cómo, cómo se compran baratos para venderlos luego a gente que necesita una vivienda porque nosotros les damos una vivienda, que es lo que hacemos nosotros, para que pongan las bombillas. Que esta no se ha enterado, la, la niña esta no se ha enterado, pero si quiere, si quiere poner las bombillas necesitará una casa, ¿no? Está clarísimo. Y, y bueno, eso. La segunda que era, me he olvidado ya. Eh, ¿Cuál es tu situación? Mi situación, bueno, pues ahora estamos esperando el nicho ese del mercado es que lo dice mi padre así, yo no sé. Que el nicho no se quede en el mercado, que ahora como que la gente que ya no quiere, que deja de pagar los pisos, entonces los venden en subasta y vamos, y, así, ¿no? Y, bueno, y luego esperamos un poquito y luego los vendemos. Y, y mientras tanto, pues nos vamos de vacaciones y así. Y ahora está, estamos esperando así que, pues eso, que, bajen los precios de los pisos para comprar y luego para venderlos por ahí con nuestros colegas, eso. Sí. cómo solucionaría el problema? Pero es que, a ver, esto viene así ya de origen, ¿sabes tú? no ay men pero tío, estoy diciendo cosas de economía, serio. El tema es que tú cuando naces, a ti nadie te da una casa, ¿no? Mm. Y tú no, no, ¿A qué no? No. Bueno, si eres como yo, que mi papá tiene casa, sí, pero si no tiene, no. Entonces, pues a cada niño que nazca se le da una casa, ¿no? Y entonces el niño cuando sea mayor ha ido ganando valor el piso y lo puede o vender o se queda a vivir, pero tiene una vivienda digna. Y además no ha tocado nadie en 18 años hasta que el niño es mayor. Y, te puede ir de juerga ahí con tus colegas eso es lo que habría querido yo, ¿sabes? O si no, especula, vives con tus viejos y te la vendes, te compras otra, más, también barata, y, vas ganando así, ¿no? Y aprendes un oficio que es como todo, no tienes que, que picar, no tienes, porque no hay que picar, pero... pican Es súper guay. Súper guay. Y eso lo hace mucha peña así de, de mi barrio. Es que yo antes vivía en la mina, pero cuando mi papá empezó a ganar, nos fuimos para pa el barrio ese, ¿cómo se llama? San Cosme. Sarriá, se ah. llama Sarriá, pero yo le llamo la Bonanova. Y ahí estamos. es una... ¿Y os dejan vivir allá? ¿eh? Allí se vive muy bien, no hay gente pobre, ¿sabes? o sea, las chachas. ¿Las qué? las chachas, ¿no? Pero no son pobres, son filipinas. Los padres que parecen pobres, pero no. Son gente muy respetable, ¿eh? Las chachas. <laughs> Poca broma, ¿eh? Hombre, con mi Marcela no hay nadie, ¿eh? Sí, Hace todo. Pero si no, que fue la bocata de chope Sí. Y el lavado, bueno, me callo, porque hay que ser serio aquí. Que ya he dicho una soltante y. no veas la peña cómo se pone, ¿eh? Joder. ¿Está niña ya esa con los cafés o qué? ¿O seguimos hablando? Seguimos eh. hablando. Ahora te toca a ti, tú ya lo has dicho. No, te toca a ti. Ah, eh, Para la reina. Parla, parla, collons. No, però jo, ja, ja ho dèiem abans, ho dèiem abans que, que això, que el que ens dediquem i la situació, doncs, eh, ara, ara amb el pacte, doncs, eh, està molt bé perquè, perquè hem fet un pla a, a 250 anys i, i, i, i llavors eh, en, en dos segles i mig estarà no solucionat. Acaba ni, no acaba ni pagant ni David el Nomo, que viu, <laughs> que viu 300 anys, eh, o 200. No, però nosaltres ja ho vam dir, que s'havia de solucionar doncs fem més carreteres, més autopistes i llavors que la gent pugui tenir un pis eh, digne i assequible, que en 30 minuts perquè ja es faran carreteres, eh, podrà, estar, podrà viure a la Vall d'Aran i treballar a Barcelona i, i en mitja hora eh, estarà tot cobert. De, de ah, sí, de los, pisos, de los pisos ese del Martín Conesa, sí, ese també. Sí, amb les àrees aquestes, les àrees residencials aquestes, que llavors farem uns pisos meravellosos i amb unes carreteres meravelloses, uns, unes velocitats eh, impressionants i meravelloses i podrem viure a, a 500 quilòmetres de, del lloc de treball, però de dilluns a divendres, doncs... Eh, doncs eh, això, vull dir, ja dic que em dedico també als transports. És el futur, no el futur. pisos, és el futur, transports. Joder, nen, eh, que fletxa, no, tu? Bueno, ja, però, és que, però és que llavors treus de les dues bandes, o sigui, treus del pis i treus de l'asfalt, la, de no? Però després poses uns peatges mm. i però com després tot ho paga l'empresa, doncs eh, no... La empresa de, l'Estat, del l'Estat, del ah, que listo. Sí. me lo curro jo, nen, ahí, Ei, ¿sabes? Vendiendo cada <laughs> día. que si yo, nen, queda en la mesa, que me parece injusto, pro, yo me lo prou, curro. <laughs> bueno, i llavors, doncs, jo crec que això, que està tot eh, solucionant-se, i, i llavors podríem posar, podríeu posar musiqueta punquita d'aquesta que poseu. No, falto jo. Ah, Ah, sí, nena. Ah. Falto jo. Que, ah, que... Has con los cafés un ah, Sí, no, i, i a més, sí, no, no, però és que a més a més mm, haig de dir-vos, primer de tot, que encara que sigui l'única dona d'aquest programa, eh, no penso permetre que em digueu que vagi a buscar un cafè. No, a veure, la, com que ja s'ha arribat l'última, la llei de la botella... Ni buscar aigua ni res, eh, val, jo, perquè no... Jo, no. L'eix cafè ja em va bé. D'acord, d'acord. Però, a veure, el principi de la frase era, no pienso tú no piensas ya. Entonces, ¿para qué vaya a, a coger los cafés? I, I aquestes bromes així em sap... No, no, val? no penso caure en aquesta trampa. Deixem-me en pau. Jo he vingut aquí a parlar d'un problema que no crec que existeixi, però vaja. Llavors, doncs bé, eh, jo a què em dedico? Em dedico, jo sóc actriu i, i treballo en una sèrie de molt d'èxit, no em veieu la cara, però, però si em veiéssiu sabia qui, sabríeu qui sóc, perquè de fet el meu nom Marta Caiguda del Pi, doncs clar, eh, jo tinc un, seu, un pseudònim, perquè com comprendreu no puc actuar amb aquest nom. Ara ho entenc, tu ets molt bona actriu, eh? Tu ets molt bona actriu, t'han donat un carrer a Barcelona, eh? Carrer del Pi. Poca conya, eh? No, sí. Gràcies, encara no, però jo crec que més endavant sí que me'l donaran. Eh, la meva situació actual, doncs, tinc molta sort perquè tinc una tieta-àvia que em té llogat al seu pis i només pago 300 euros de lloguer. Com que el pis té 200 metres quadrats, tinc rellogades les 5 habitacions, són 6 habitacions, jo visc amb la més gran, i les altres 5 habitacions les tinc rellogades a estudiants d'Erasmus que paguen 300 euros per l'habitació, amb el que, clar, jo realment no, no necessitaria treballar, treballo perquè m'agrada, i clar, jo crec que així hi ha molta gent. Al meu voltant jo veig molts amics que, que estan en la mateixa situació que jo, o sigui que, que que em diguin que quin problema hi ha avui en dia, jo no veig que hi hagi realment cap problema. Mm, no. Amb el que realment resoldre el problema de l'habitatge, no, no, jo no veig que no sigui, no, cap, cap ni un. Hombre, hay que venderlo, nena, no se venden. De, to de totes formes, de totes formes jo crec que veus que aquí li dono la raó al Liban, que per cert m'he donat compte que llavors la teva immobiliària es diu Immoral. Imo R -A, jo he dit R-A-L, eh, Imo R-A-L. Això és immoral. Que no es inmoral, es un trabajo como, pues, como poner tochos, no, no. I... Este senyor tampoc los pone, no? Ja, però... Els posava, eh? eh. Bueno, tu, tu deies, Ivan, això de que cada nen hauria de néixer amb, un, amb una casa sota del braç, Joder, com si fos un pa. I jo crec que seria molt bo, sí, perquè mm, això que m'està passant avui a mi, que puc rellogar, rellogar sis habitacions un o cinc, eh, és el millor que m'ha passat a la vida i crec que tothom hauria de poder tenir aquesta possibilitat. Gràcies a això jo me'n vaig a les, de vacances a les Bahamas, m'he comprat un cotxe molt xulo Hola. i... Hola, Llavors, doncs clar, és, jo, però ja us dic, eh, jo crec que realment problema, problema, si la gent no s'espavila una miqueta... Sí, nosaltres ja ho dèiem, que l'únic problema és que la gent digui que baixen els peus, perquè no, els peus no baixen. El totxo és una inversió segura i llavors eh, no hi ha problema. El problema se l'inventen, diuen que hi, ha, que hi havia bombolla i que hi havia... No, no, no, no, no, no hi ha problema. Hombre, nena, a veces funciona. sí que baja, tío, para que para comprarlo barato y luego sube. Bueno, no, però, no, però, no, però, no ho has de dir, no ho has de dir, no ho has de dir. Això és sota taula, això és sota taula. Això, vull dir, eh, per sobre la taula els preus no baixen i, ah, i s'ha d'invertir i s'ha de construir i s'ha de... I, i després eh, llavors, llavors les oportunitats, tot això doncs ja la, la cartera i tot això doncs ja això, això no s'explica, això es fa però no s'explica una pregunta, no sé si algú de vosaltres ho sap, aquestes manifestacions que hi havia fa un parell d'anys i bueno, que també Ui, sí, fins sí. Al, al mes de març d'aquest any va haver-hi alguna sí. això que ho feia? esto es una gente de puta madre que hace que bajen los precios de los pisos. Yo los puedo comprar, Eso, una gente coordinada y no estoy de acuerdo eso eran unos punquitos que ya había que ya de mateix, reina. Sí, Casas, que son unos punquitos que se fallan de vivienda Pero bueno, ahora ya está la cosa, diguéssim, ya superada i no... Està Està, de radio y cosas así que no, que no afecten. Claro, ¿eh? pero por eso he venido yo, porque a mí esta gente me mola. porque ha dicho los precios tienen que bajar. Entonces, bajan ja, i luego que no, no. pues le hace unos arreglos lo vende un poquito más caro sí, sí, però no penses però... tu que han baixat per això eh? vull dir, han baixat perquè vull dir, ara sota taula t'ho explico si vols però no, no han baixat per això eh? vull dir, no... sí, sota taula, cuidado eh? sota taula, a veure... sí, sí, no, aquí en cables si tres a sota taula ja aquest pas què passarà sota taula? Bueno, a mi els Vivienda em cauen bé, perquè són bona gent que no fan mal a ningú, és un rotllo folclòric i tal, i bueno, surten al carrer, però bueno, Ya sí, están no. bien que no, que no, no ya Tú siempre así, tío, pero cómo eres tan mentiroso, ¿eh? Pero es que, sí, tío, sí, o sea, ben, sí, és que tu no te molan, fijo, fijo que no te molan. No, aunque bons simpàtics, ja et dic, són gent, però això, que fa les manis, al principi amb bona fe i tal, però bueno, que estan veient que, que no és el camí, tot el que deien són tonteries, i punto. Hablan de leyes i coses així. I de derechos, sí, sí. i parla, parlen, parlen de drets, i ja, ja nosaltres sempre ho hem dit, que vull dir, no, s'ha de fer una, un, un estudi a llarg termini, i bueno, i ara estem... Sí, sí. A, mi, a mi el que realment ens sorprèn és això, que, que la gent surti al carrer per manifestar-se per una cosa que, que, com aquesta, que no hi ha cap problema tothom es podria espavilar una miqueta millor. Clar, aquí el que fa falta és que la gent treballi, que la gent tingui el, per, per poder comprar-se un pis i ja està. Clar, ja que està. tothom pugui tenir el seu pis buit sense que li vinguin a dir i, bueno, que s'ha de ficar una hipoteca i, que pugui tenir dos i tres ja. i quatre i cinc i sis pisos buits, regalen, perquè l'economia, l'economia, l'economia i ja està i aquests aquests el que passa és que, bueno, que com que deien segons quines coses doncs que, que, bueno, que ja, ja hem vist que no, no els fan cas el, Pero yo, yo te voy a hacer una cosa, nen. Yo he ido bueno, a las manifestaciones... Perdona, perdona, ja ho havíem dit que no era nen, eh, jo. Vull dir, aviam, soc de... Bueno, reina. Tranquilo, reina, nena. No pasa nada. Ay, cómo nos ponen. Falta el respeto, falta respeto. Sí, sí, Cuidado. que eh? Yo he alguna manifestación y, a ver, yo es que yo observo una cosa. Esa gente tampoco no va sucia, ni descalza, ni nada. O sea, no son gente que vive en la calle. Pues tienen una casa ya. ¿Por qué? Porque se la han comprado alguien, muchos como yo, o tiene un alquiler que lo pagan, ¿sabes? Si pagan cada mes por algo será, ¿no? Pues porque pueden, pues ya está, lo que se tiene que hacer es que puedan tener que puedan comprar más todavía hipotecas de para los nietos los bisnietos sí ya. que pasa es que tú volan, a una, el Barcelona. que quiera una buena casa sí, no, no, es que el que que la paguen Si tienen casa però volen viure a Barcelona y si no pot ser porque ya ya ja ya, ya ya ja, fa que ho diem que, bueno, que, que, que no que vull dir s'ha de construir fora s'ha de construir més i ara només es pot construir fora llavors hem de fer més carreteres i més, més més transports i, i tota aquesta gent doncs, eh, que tingui la casa però que marxin fora aquí ha d'haver-hi hotels i oficines Clar, i, sí, sí, sí. i, i places de ciment Inevitable i pàrquings i, i turistes. I... Em, eh? em sembleu un, molt avorrits tots. Aquí hi ha algú que posi música? Sí, sí, sí. Este, el de aquí, el, el teclas. Sí, podemos poner, ¿no? Un temita, señor Joan Casas. Pero pon de Julio Iglesias, algo así ligero, ¿no? Bueno, eh, vamos a poner una cancioncita de, Julieta Venegas, ¿vale? Vale. y esa una es una, colombiana de las FARC. Ah. y luego ya cerramos, y ya, ya cerramos el, programa, ¿no? o bueno, eh, despedimos a los, a los contertulios, no? Ya no echáis. Sí, a mí me que, que me em, si de una forma una forma que sí, sí, buena, no? Sí, Adiós, sí. nena. <laughs> <laughs> Después, luego de luego, fue última última vagada que pucho fins aquí dal. Sí, sí, a mí lo que me mola es que, bueno, también el, Carlas y el Paco y la Cris han salido un momento, me han dejado aquí solo en este momento y... Bueno, pero, eh, a ver, ¿nos hemos pegado nos hemos matado? No, no, ¿A que no? Pues ya nada. eh? Ya está Ens hem portat molt bé. Clar que sí, claro que sí. Bueno, pues posem una cançoneta, vale? Una cançoneta. Vinga. Vinga. Y hace lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Si y solo quedará el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único. es lo único que tengo. El presente es lo único Bueno, doncs ja donarem per finalitzar ja el debat i agrairem a tota la gent que ha vingut avui aquí a parlar de, doncs, de una mica del tema i acabaríem amb, bueno, Ivan eh, con esa Bueno, que muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho vuestro programa, pero es que hay cosas que decís que no sabes que no estoy de acuerdo. Puedo llamar un día. No, no, sí. es, que ya lo ho dèiem antes que era un debat, no? Vull dir que No, pero esta gente, los que hacen este programa, que son unos flipados, nen. Que tú no lo has oído nunca, seguro. Pero, bueno, que la marinera. Yo, a mí un resums. Tú tienes un secretario. Joder, cómo hola. mola, Para un resums y llavors quan anem a fer dos transports, doncs eh, un transporte, y yo te lo hago un maletín. Senyor, Senyor Enric, moltes gràcies per haver vingut. Molt, sí, molt... no es mereixen, no es mereixen, vull dir, no, es construeixen però no es mereixen i vull dir, ja ho anàvem dient i continuem dient que vull dir, d'aquí a 250 anys doncs eh, estarà tot arreglat i llavors... Bueno, esperem eh... que sigui abans, no? Sí, sí, per... bueno, no, però abans ja es farà la criofilització aquesta, llavors ens quedarem tots eh, congelats i podrem disfrutar d'una... vull dir, quan, quan ja estigui la hipoteca pagada. Sí, sí, sí, està, està tot ja preparat. Està tot, diguéssim, ja tot, tot va lligat amb el tema de Uah. dels trapis. Molt bé, molt bé. Doncs perfecte, eh? gràcies. Eh? El seu cotxe està esperant fora. Sí, sí. El taxi. Sí, no, no, és limusina, perdoni, eh, cuideu, que encara hi ha classes. Mm. Molt bé, d'acord. I a la Marta, caiguda del pi, doncs moltes gràcies per haver mm. vingut. Gràcies a vosaltres. No sé si realment ha arribat el meu missatge, però bueno, ja sabeu, busqueu-vos tietes àvies. És aquest el meu missatge. I si no les comprai. Això mateix. Molt bé, molt bé. I el senyor Joan Casas, adeu també. Molt bé, gràcies, Maca. I al final cafè, ni aigua, ni res. Però bueno, molt bé, molt bé, xatos. Seguir endavant i mira, a veure si aconseguiu el que voleu. Eh? Era un cran, eh? Era bé. Eh? <laughs> bueno, Bueno, l'agenda és la que tothom coneix, les festes de Gràcia. Avui a la, fest, a la festa alternativa, a la plaça del poble romaní, hi ha els grups Mestuca, Descarats i Vitalla. I Guitalla. I Guitalla. I bueno, hi ha altres festes, hi ha festes a la Torna, hi ha festes al solar ocupat de Torrent de l'Olla, que, bueno, que estan a rebentar totes, i, i de moment això, aquesta és l'agenda que tenim. I a les festes la torna on està? Te'n recordes, al carrer? Carrer Sant Pere Màrtir, Sant Pere a dalt Màrtir. de tot, al 50 i alguna cosa. Molt bé. No sé. Doncs bé, eh, adeu a tothom, gràcies per escoltar-nos. Avui ha sigut un, un programa una mica distès. Sí. ha, que... ha sigut el, el programa número 9. Avui ha sigut Encuentros en la tercera fase. Sí. <laughs> la quarta, eh? Ha sigut una mica, així, un programa així una mica esquizo, però bueno, ja entendreu que... Eh, sí, sent el mes d'agost, amb tanta calor, tot el sol, durant tot el dia, doncs estem una mica insolats. Sí, la veritat és que sí. La calor ens té així. Sí. I bé, i això, i el proper serà el que farà Déu, no? Sí doncs, eh, serà el de ser programa, el de ser programa d'aquí a 15 dies a dia 29, 30, dia 30? Dia 31, no? Dia 31. Acab acabem el mes d'agost amb, amb un últim programa, diguéssim així, d'estiu i i bé, doncs us, us emplacem també teniu el, el radiovedevivenda.gmail.com per, per explicar-nos el que vulgueu i també, bueno, recordeu que aviam si quan passi l'agost aviam si, si comença la gent a fer servir el, el telèfon de telèfon de l'Udidos, que estaria bé i, i bé i continuem. Eh, Obedient, evidentment, a la web i de més, no, no parem i quan voleu col·laborar no, no, espereu, no, no heu d'esperar al setembre, vull dir, per internet ja podeu fer informar-vos i les assemblees, participar. Bueno, la I, la, i les assemblees, bé, bueno, durant l'estiu, més que assemblees són quedades al, al bar del costat, però es continuen fent els dimecres. No, al setembre, no? Tornarem. I setembre, ah, no, i setembre comencem, tornarem, clar. sí, comencem. Clar, Hi ha molta feina. Hi ha, hi ha molta no? cosa a fer. Per l'octubre hi ha rotllet, no? Clar, hi ha moltíssima cosa a fer. Avançant agenda hi ha el tema de... de ja ho dèiem ahir, ja ho dèiem. <laughs> Escolta, el meu taxi encara no ha arribat, eh? Ja. No, vagi-se'n, doncs, Eh, doncs tenim això, la, la, la cimera de ministres i i milers de coses més que vull dir, serà un, i les un manis de 65 hores, tot això. Exactament, també amb això, i la tardor, serà una tardor així per l'habitatge i per, contra la precarietat. Sí. Molt bé, doncs, bueno, adeu. adeu. Bona tarda. Bona tarda.